O Maria sine labe concepta ora pro nobis qui te recurrimus et pro omnibus qui a te non recuerunt et per esterim pro massonibus et commendatis et tibi